بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musulmon kishining axloqi xususidagi darslarimizga davom etamiz bugun inshaalloh o'tgan jumada boshlaganimiz musulmon muallim musulmon o'qituvchining axloqi inshaalloh mana bugun ikkinchi qismini o'qib tugatgan bo'lamiz qisqacha takrorlashlik qilib qo'yadigan bo'lsak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar innalloha va malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasil khayra hatta lahaytana fil bahr tastaghfiru lahu va yusalluna ala muallimin nasil khayra imom termiziy rivoyati payg'ambarimiz aytdilar albatta Alloh taolo va maloikalar odamlarga yaxshilikni ta'lim beradigan, yaxshilikni o'rgatadigan kishiga salovat aytadilar. Hattoki suvdagi baliqlar odamlarga yaxshilikni ta'lim beradigan kishilarga istig'for aytadi va unga salovat aytadi. O'tgan darsimizda muallimning ilmi haqida suhbat qildik. Uning ilm darajasi va doimiy suratda ilmini rivojlantirib turishligi zarur. Ikkinchidan o'qituvchi o'zi bilgan narsasini o'quvchilarga yetkaza bilishni bilishligi haqida aytdik hamda sabr haqida. Musulmon muallimning o'zi bilan bo'lgan muomalasida aytib o'tdik, u ixlosli bo'lishligi kerak. u e, pensiya uchun yoki pasoliy uchun yoki bo'lmasam oylik uchun emas, Alloh uchun mehnat qilishligi kerak. agar shunday qiladigan bo'lsa uni har bitta aytgan so'zi har bitta bosgan qadami ibodat bo'ladi modomiki odamlarga yaxshilikni o'rgatar ekan tashqi ko'rinishi chiroyli bo'lishligini aytdik ibratni aytdik mana inshaalloh to'rtinchi bandiga keldik musulmon o'qituvchi va'dasiga vafo qiladigan bo'lishligi shart <clears throat> va'daga vafo qilishlik maktabdami madrasadami o'zini ish joyiga borar ekan va'da qilingan vaqtda borishligi kerak va va'da qilgan narsasini ustida muallim turishligi kerak aks holda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan munofiqning alomatlaridan bittasi unda paydo bo'lib qoladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar arbaatun man kunna fihi kana munafiqon xolison quyidagi to'rt sifat kimda topilsa to'ralasi bo'lsa shu odam xolis munofiq agar shu sifatlardan birortasi topilsa bir odamda demak shu odamda munofiqlikning bir alomati bor va'da bersa bajarmaydi omonat qo'yilsa xiyonat qiladi arazlashib birov bilan arazlashib qoladigan bo'lsa ochiq dushmanchilikka o'tadi agar ahdlassa, kelishsa xiyonat qiladi yana bir voyatda gapirsa yolg'on gapiradi deydi modomiki muallim ta'lim berar ekan u ibrat bo'lishiga kerak Endi ibrat bo'ladigan odam va'dasiga vafo qilishligi kerak. Chunki bu musulmon muallimning, musulmon o'qituvchining axloqidir. 5-inchisi tilni tiyishlik. Musulmon sifatida, musulmon muallim sifatida o'qituvchi tilini saqlashligi kerak. Chunki beadab gapirishlik, g'ibat shikoyat, chaqimchilik qilishlik Bu kim bo'lishidan qat'iy nazar musulmon odamga harom bo'lgan narsa va xususan muallimga harom bu narsa. Chunki undan o'rganadi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va la taqfu ma laysa laka bihi ilm." wal-basara wal-fu'ada kullu ulayka كان anhu mas'ula." Ey inson o'zing aniq bilmagan narsaga ergashma chunki quloq ko'z dil bularning barchasi to'g'risida har bir inson mas'ul bo'lur. Ya'ni eshitganiga, gapirganiga, ko'rganiga qiyomat kunida inson javobgar bo'ladi. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. U biron so'z talaffuz qilmas, magar talaffuz qilsa, uning oldida hozir va nozir bo'lgan bir kuzatuvchi bor. Ya'ni farishta borki, undan chiqqan har bitta so'z yozib turadi. Bu kalami ibn adama alayhi la lahu deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odam bolasini og'zidan chiqqan gap uni foydasiga emas zarariga bo'ladi qanaqa so'z chiqishidan hatto nazar zarariga bo'ladi faqat degan payg'ambarimiz amri ma'ruf bo'lsa allohning zikri bo'lsa qur'on tilovati bo'lsa bu foydasiga endi bir kunda og'zimizdan chiqadigan so'z bilan bir hisob kitob qiladigan bo'lsak, qanchasi zikr, qanchasi Qur'on, qanchasi amr ma'ruf va qanchasi boshqa narsa. Ana shu uchalasidan boshqa har bir so'zimiz qiyomat kunida siz bilan bizni zararimizga hujjat bo'ladi. Endi musulmon o'qituvchi xususan ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muozim ibn Jabal roziyallohu anhu ga nasihat qilar ekan aytadilar: alayka hada" alayka hada" Mana buni tiy dedi payg'ambarimiz. yoki mana buningni saqla dedida tilini ushladi mozimni jabal aytdilar biz gapirgan gapimizga ham hali javob beramizmi dedi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar ey moz onangiz sizni yo'qotib qo'yib yig'lasin insonlarni jahannamga uloqtiradigan narsa tillarining hosilasi emasmi insonlarni jahannamga ko'prog'i tili sabab tushib ketadi til sabab tushib ketadi shuning uchun musulmon o'qituvchi tiliga juda ham hushyor bo'lishligi kerak bo'ladi keyingi hadis ayni mana shu tilga taalluqli bo'lgan hadis rasululloh aytadilar man yazmanu li ma bayna lihiyayhi va ma bayna fakhidayhi azmanu lahu janna kim menga ikki soqoli va ikki soni o'rtasidagi a'zolarni tinchligini kafilligini bersa ikki a'zosini tiyishligini kafilligini bersa men unga jannatni kafilligini beraman inson tiliga ehtiyot bo'lsa farziga ehtiyot bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannatni kafilligini beraman deydi oltinchisi g'iybat va chaqimchilikdan ehtiyot bo'lishlik muallimlar o'zlari biladi darsni tugatib o'qituvchilarni xonasiga chiqqanidan keyin xullas o'zlari bilishadi Mana shu narsadan hushyor bo'lishlik kerak. Chunki Alloh taolo Qur'onda vala yaqtab ba'dukum ba'dha biringlar biringlarni g'ibat qilmanglar degan. Alloh taolo oyat karimada shunday aytibdi. Ayrimlaringlar ayrimlaringlarga g'ibat qilmanglar. Davomini qarang. Alloh aytadi: "Sizlardan biron kishi o'zining o'lgan birodarining go'shtini yeyishni yaxshi ko'rurmi?" Kim o'zini o'lgan birodarimga shuni eshitishni yaxshi ko'radi. Ana, yomon ko'rdingizmi? Bas gunohligi bundan ham og'irroq bo'lgan g'iybatni yomon ko'ringiz. Allohdan qo'rqing, albatta Alloh tavbalarni qabul qiluvchi bo'lgan mehribondir. G'iybatdan biz hammamiz ehtiyot bo'lishimiz kerak va xususan muallimlar. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم اي محمد yana siz har bir tuban qasamxo'r g'iybatchiyu gap tashuvchiga itoat qilmang biz nimaga muallimni ishini bunchalik muhim deb aytyapmiz faraz qilinglar faraz qilinglar bir maktabda yuzta o'qituvchi bor shu yuzta o'qituvchi boring ikki mingta bolaga ta'lim bersin endi shu yuzta o'qituvchi har bittasi ollohdan qo'rqib ishlasa faraz qilingda qiyomatda javob berishingni o'ylasa yelkasiga qo'yilgan omonatda bir kun so'ralishligidan xavotirda tursa, tekshiruvchi komissadan qo'rqib emas, Allohdan qo'rqib ishlasa, aytgan so'ziga birinchi o'zi amal qilsa, bolalarga ibrat bo'lsa, o'quvchilariga atrofdagi odamlarga nisbatan rahm shafqat, mehribonlik degan sifatlarni uni qalbida tarbiya qilsa, dunyoga yeb ichgani kelgan emas, dunyoga imtihonga kelgan, odamlarga, xalqiga, ummatiga yaxshilik qilib qolishlik kerakligi va bu narsani g'animatiga va umuman umrni g'animat ekanligini tushuntiradigan o'qituvchilardan 100 tasi ishlasa, samarasi qana bo'ladi? Samara bo'ladi albatta. Zo'r samara bo'ladi. Endi buni aksini qarang. Agar bir o'qituvchi bo'lsa, yelkasidagi mas'uliyatni tushunmasa, qiyomatda omonatligi, buni hisob kitobini bilmasa, bolalar o'zi umuman qiziqmay qo'ydi o'qishga deb turib tashlab qo'ysa, oyligim oz, oyligimga yarasha ishlayapman deb turib beparvo bo'lsa, darsni soat o'tkazishlik uchun o'tadigan bo'lsa, aytganiga amal qilmasdan yoshlarga ibrat bo'lmayotgan bo'lsa, o'zini gapirayotgan gapi bitta vodiyda, hayotda qilayotgan ishini qilsang ikkinchi adirda. Bunaqa o'qituvchilarni ham qilgan ishini samarasi bo'ladi-a? Bo'ladi. Boshqacharoq bo'ladi samarasi. Esingizdan chiqmasin, dunyoda yashab o'tgan ulug' insonlarni qarangda qo'mondonmi siyosatchimi sarkardami kashfiyotchimi olimmi hammasi muallimlarni qo'lidan o'tgan to'g'rimi ana shu muallimlar bu bolalardagi qobiliyatni layoqatni ko'rganda shu qobiliyatini iste'dodini ko'tarilishiga yordam bergan ko'nibyubormagan o'sha ustozlari o'sha muallimlari bu insonlarni buyuk inson bo'lishlikka yo'lavorgan Bizi bolalarimizdan shu qobiliyat bor. Faqat shuni yuradigan ustozlar kerak. Chunki qiyomatda javob beriladi. Muallimni, o'qituvchini yelkasida juda katta omonat bor. Chunki bu ummatda ertangi kunni tarbiya qilyapti bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimning sahihlarida keltirilgan hadisda so'raydilar. Atadruna mal Ghiba G'iba nima? Bilasizlarmi? sahobalar Alloh va rasuli biluvchiroq deb javob berishdi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar g'iybat birodaringni u yoqtirmaydigan narsa bilan so'z bilan eslashidir bir so'z bilan eslaysiz bir so'zni gapirasiz shu birodaringizga yoqmaydi bu narsa sahobalar aytishdiki ya rasululloh agar biz aytayotgan sifat yoki so'z shu birodarimizda bo'lsachi dedi payg'ambarimiz aytdilar sen aytayotgan sifat unda bor bo'lsa shunda g'iybat qilding agar unda yo'q sifatni unga nisbat qilgan bo'lsang sen unga bo'xton qilding dedi demak g'iybat bo'lmasligi uchun biz gapirayotgan gapimiz faqatgina yaxshi gap bo'lsa shunda g'iybat emas ana uzunmo kaltamo semizmo oriq dedimi yoqmaydimi shu gap narigi odamga demak shu narsa g'iybat bo'laverar ekan endi g'iybat shu ekan chaqinchilik nima namima nima namima ikkita odamni o'rtasida kelishmovchilik paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan ikkita odamni urushtirib qo'yadigan gapni ko'tarib yurishlik bu chaqinchilik bo'ladi g'iybatchi chaqinchi odam jannatga kirmaydi keyingi bandi ilm sadaqasi muallim ham sadaqa qilishi kerak o muallimni o'zi oyligi qanchayu undan sadaqa so'raysalar Muallim nima sadaqa qiladi olloh aytadi قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما ey muhammad iymon keltirgan bandalarimga ayting namozni to'kis ado qilsinlar hamda biz ularga rizq qilib bergan narsalardan infoq ehson qilsinlar muallimda nima bor Alloh taolo nima bilan rizqlantirdi muallimni, o'qituvchini, mudarrisni? Ilm bilanmi? Ayni mana shu Alloh boshqalarga bermagan, lekin senga bergan ilm degan rizqni odamlarga tarqatishing, sadaqa qilishing kerak. Biz deganda sadaqa deganda faqatgina nimani tushunamiz? Pulni tushunamiz. Kiyim kechakda, yemoq ichmoqni tushunamiz. Yo'q, unaqa emas. Bir usta o'zini shogirdlariga hunarni yaxshi o'rgatayotgan bo'lsa, demak bu odam sadaqa qilyapti. sadaqani ma'nosi keng endi muallimning sadaqasi nima unga berilgan ilmni odamlarga yetkazishlik masalan ayrim ota onalar farzandlarini alohida bir xususiy dars olishini xohlaydida muallimni yollaydi alohida xizmat haqi beriladi uchtamida to'rttamida alohida o'qitadi muallim ana shu qo'shimcha dars o'qimoqchi lekin qo'lida imkoniyati yo'q o'quvchilarga sadaqa qilsa yarim pulini olib o'qitsa sadaqa shu imkoniyati ozroq bo'lgan bolalardan ehtimol pulini olmasdan yoki olsa ham yarmini olib xususiy o'qiyotganlarga qo'shib qo'ysa mana shu sadaqa bo'laveradi imkoniyati bormi molim birodarlar bor demak sadaqa qilaylik undan tashqari e, nimani infoq qilsak ayni shu narsamiz ko'payadi olloh yo'lida pul sarflasangiz pulingiz ko'payadi Vaqtingizni sarflaysiz, vaqtingizga Alloh baraka beradi. Umringizni sarflaysiz, umringizga baraka beradi. Ilmingizni sarflaysiz, Alloh sizning ilmingizga baraka beradi. Ilmingizni o'sishini xohlaysizmi? Sadaqa qiling. Alloh taolo hadis qudusiyda shunday marhamat qiladi. Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk. Ey odam bolasi, infoq qil, men ham senga infoq qilaman. boyagi e, so'zimiz dalilda bu men yo'limda nimani bersang men senga shu narsani ziyoda qilaman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzila odamlar tong olib har tongda ikkita farishta osmondan tushadida ikkalasi ham duo qilib turadi biri aytadi allohu mati kulla munfiqin xolfan يقول الآخر اللهم أتي كل ممسك طلفا har bir infoq qiluvchini to'ldir deydi bittasi nimani bergan bo'lsa shu narsani o'rnini to'ldir deydi bittasi ikkinchisi aytadi har bir mumsikka talofat yetkaz mumsiklik bilan bir narsa ko'paymaydi buni aksi infoq qilsa ko'payadi bu faqat o'qituvchilar emas hammaga tegishli bo'lgan narsa shuning uchun sadaqa э, qilib, ihson qilib puli kamib qolgan emas. Payg'ambarimiz qasam ichib aytadilar, Allohga qasam, qilgan sadaqalar molingizni ozaytirib qo'ymaydi deydi. Bu musulmon muallaga o'qituvchining o'zi bilan bo'ladigan muomalasi edi. Mana endi e, musulmon o'qituvchini o'quvchilar bilan bo'ladigan muomalasi qanday bo'lishi kerak? Muallimni o'zini o'quvchilari bilan, talabalari bilan qiladigan muomalasi taniydi muallim bilan talaba aka ukadek ota boladek bo'lib ketsa bir biriga xuddi bir eng yaqin birodaridek eng yaqin aka ukasidek muomala qilsa bir biriga suyana olasa zo'r bo'lar edi zo'r bo'lar edi agar muallim qalbini ochib bolalari bilan boyagi aytayotgan o'quvchilar bilan birodar bo'ladigan bo'lsa bu bola o'qituvchisini hurmat qiladi o'zlariga ibrat deb biladi. Har bitta gapirgan gapiga quloq soladi. Odatda bolalar otasi bilan ko'proq bo'ladimi vaqti o'tishi yo muallimi bilanmi? Ha, kim yaxshi bo'lsa, yaxshilik o'rgansa ham, yomonlikni o'rgansa ham muallimini o'rganadi. Uyga kelsa otasi charchab kelgan bo'ladi, yo kelmagan bo'ladi, yo yotib uxlab olgan bo'ladi. Kimdan o'rganyapti bu narsani? Nimani o'rgansa ham ko'chadan o'rganyapti, muallimidan o'rganyapti. Demek muallim, musulmon muallim o'zini o'quvchilar bilan birodardek, ota-boladek, aka-ukadek muomala qilishlikka intilishligi kerak. Ikkinchidan, ko'zini tiyish. Bu o'ta bir muhim masala. Ko'zni tiyish. Ha men o'qituvchiman, qanaqa qilib ko'zimni tiyaman? Albatta, e, yoshlar katta sinfda o'qiydigan bolalar, qizlar u balog'at yetib qolgan ular. qanaqa qilib endi qaramayman bu qanday qilib ko'zimni tiyishim mumkin birodar bu gap sizga yoqadimi yoqmaydimi biz shariatni hukmini aytyapmiz modomiki musulmonman deyapsizmi muallim musulmonman deyapsizmi sizga shariat balog'atga yetgan mana shu qizlarga ko'z tikishlikdan tikilib qarashlikdan shariat man qiladi biz musulmon axloq haqida gaplashyapmiz alloh taolo aytadi mu'minina yaghuddu min ey muhammad mo'minlarga ayting ko'zlarini tiysinlar biz bu gapimiz bilan o'qituvchi yomon odam u bir faxsh qiladi deb yomon gumon qilmaydi biz faqat shariatni buyrug'ini aytib qo'yapmiz xolos jarir ibn abdulloh payg'ambarimizdan so'radi roziyallohu anhu to'satdan tushib qoladigan nazar haqida tushib qoladi odam ko'zi payg'ambarimiz aytdilar isrif basaraka ko'zingni olib qochmanglar. bir marta tushganiga gunohkor bo'lmaydi ko'zini olib qochdi, unga gunohkor bo'lmaydi. Ali roziyallohu anhuga aytadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "La nazrata bin nazrati fa innaha baridu zina." Ey Ali, bir nazar ketidan boshqasini elchitmang, zero u zinoning elchisidir. Ha masalan bir qiz o'quvchi qiz kelib bu narsa so'rasa, tikilib turib javob berish shart emas. yonidagi bir boshqa odamga qarab o'g'il bolaga qarab yoki bir umuman boshqa tomonga qarab javob berish ham mumkin o'zi bilamiz buni shunaqa mumkinligini tikilib qarashlikdan shariat man qiladi yana qaytib aytamiz biz faqat shariatni hukmini aytib qo'yapmiz xolos ko'ziga ehtiyot bo'lsin musulmon o'qituvchi uchinchidan talabalar o'quvchilar orasida adolat qilish bir mavzuni bir marta tushuntirdi, hammaga bir xil yetkazildi, bo'ldi, adolat bo'ldi. Shundaymi? Adolat bo'lmadi. Chunki zehni zo'r bo'lgan bola bir martada tushundi, zehni o'rtacharoq odamga ikkinchi marta tushuntirish kerak. Zehni pastroqqa 3 marta tushuntirish kerak. Shunaqa qilmadingizmi? Adolat qilmadingiz, gunohkor. Siz zulm qildingiz. Chunki ikkinchi marta eshitishlik takrorlab shu o'quvchini, zehni o'rtacharoq o'quvchini haqqi edi. Zulm nima? Zulm har bir haq egasini haqqini bermaslik zehni zo'rlarni haqqi bitta deydi bir marta tushuntirdingiz, bo'ldi ketdi zehni o'rtacharoq ikki marta tushunish eshitish kerak uni haqqi ikki marta qaytarmadingizmi gunohkor bo'lasiz demak adolat qilsin muallim o'quvchilarni o'rtasida chunki payg'ambarimiz aytganlar iyyakum va zulm fa inna zulma zulmat al qiyamah zulmdan ehtiyot bo'linglar Zero zulm qiyomat kunida zulmatlarga sabab bo'ladi deydi. Demak, har bitta balani o'zini haqqini beraylik. Endi muallim birodarlarimiz o'zlari yaxshi biladi. O'qituvchi qanaqa qilib zulm qilishi mumkinligini qolgan tafsilotlarni o'zlari tushunishib oladi. Alloh Qur'onda aytadi: ya'muru wal ihsani va ita'i zil qurba va yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Albatta Alloh adolatga, chiroyli amallar qilishga va qavmi qarindoshga yaxshilik qilishlikka buyurur hamda buzuqlik, yomon ishlar va zo'ravonlikdan qaytarur. U zot shoyat, ibrat, eslatma olasizlar deb sizlarga ham nasihat qilur. 4 chidan Modomiki biz musulmon o'qituvchi haqida gapiryapmiz ekan, musulmon o'qituvchi har bitta o'qituvchi bo'lmagan oddiy musulmonni singari hayoti da'vat bo'lishi kerak savdogarmi haydovchimi nima mehnat qiladi qat'iy nazar musulmon odam hayotida islomni ko'rsatsa demak bu odamni hayoti ibodatga aylanadi shundoq bo'lganidan keyin muallimni hayoti boshqalardan ko'ra ibodat boshqalardan ko'ra da'vatroq bo'lgan hayot bir paytlar bo'lgan edi birodarlar maktablarda Allohni yo'q deydigan ta'limni berishga o'qituvchilar ishlatar edi. Kufrga asbob qilar edi. O'qituvchi kufrda asbobi edi. Allohni yo'q degizar edi. Ro'zalarni ochtirar edi. Bu kattalar yaxshi biladi bu narsani. Alhamdulillah bu tuzum, bu davr o'tdi. Alhamdulillah. Endi musulmon, musulmon ota-bobosi musulmon bo'lib kelgan erkak ayol o'qituvchilar Allohni yo'q deyishlikka majbur edi. Va bolalarga ham shu narsani gapirishga majbur edi. Qarang, o'sha davrni eslab turib, yana ayrimlarimiz o'sha payt yaxshi edi, gugut bir tiyin edi, tuz yetti tiyin edi, shakar 78 tiyin edi, bir so'mga 7 ta non berar edi. Ey birodar, o'yla, seni kofir qilib turib qonningni boqqan ekan. Rozi bo'lasanmi hozir shu narsaga? Hajni o'ylaganmisan? Bolangni Qur'on o'qishligini tasavvur qila olamiding o'sha paytda? O'shuning uchun o'sha davrda qo'nsayotgan akalar mana tomondan ham bir eslab qo'yinglar. Rizq Allohning qo'lida ekan. Ochimizdan o'lmayapmiz, alhamdulillah. U avvalgidan ko'ra tuziroq bo'lyapti hayot. Eng asosisi iymon bilan. Musulmon o'qituvchi o'zini xatti-harakati bilan, gapirayotgan gapi bilan, qilayotgan ishi bilan bolalarni Allohdan qo'rqishlikka, omonatdor bo'lishlikka, xalqiga foydali bo'lishlikka tarbiya qiladigan odamlar. Faras qiling, bir o'qituvchi zo'r dars o'tadi. zo'r taylanib keladi. Nima uchun? Allohdan qo'rqadi u. Vaqtida keladi, vaqtida ketadi. Nima uchun? Allohdan qorqadi u. O'quvchilar bilan zo'r muomalada va shikoyat ham qilmaydi oyligini ozligidan. Nima uchun shikoyat qilmaydi boshqalar qilganda? U musulmonda u. Allohdan qo'rqadi-da. Demak, musulmon o'qituvchi islom bilan yashashligi o'z-o'zidan nima bo'ladi? Da'vat bo'ladi. Pul olmaydi, nimaga olmaydi o'qituvchi? agar mana shu biz aytayotgan o'qituvchi hayotda qilayotgan ishida Allohdan qo'rqib yashasa, bu kimga o'xshaydi? Va musulmonligi uchun shunday qilayotganligini aytsa, kimga o'xshaydi? Alloh aytadi: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين qarang islomiy axloqda shunday ko'rsatib qo'yib turib aytsa odamlarni Allohga da'vat qilgan va o'zi ham yaxshi amal qilib shak shubhasiz men musulmonlardandirman degan kishidan ham chiroyliroq so'zlaguvchi kim bor faqat gapirmaydi islomda amalda ko'rsatib turib men musulmonligim uchun shunaqaman desa bundan chiroyliroq gapiradigan odam bormi deb Alloh so'rayapti beshinchidan o'qituvchi o'quvchilarni holidan xabardor bo'lishi kerak kech qolib keladi har safar biladi shu o'quvchisi uzoqdan keladi yo'l keraga puli yo'q piyoda keladi har safar piyoda kelganda kech qolib kelganda malomat qilmasin shu o'quvchisini holiga ozgina yetib qo'ysin yoki hamma to'lovlarni akala vaqtida to'lolmaydi malomat qilmay tursin to otasi qo'liga shu pul u olib kelib beradi agar bersachi u ham borib aytadi manaqaga pul kerak ekan deydi uydagi sharoiti nochorligidan berolmayapti otasi u kelganda nima olib kelmading qachon olib kelasan malomat qilmasin holiga yetsin mana shu ham ehson mana shu ham sadaqa agar berolmaydigan bo'lsa berolmaydiganlar qatoriga shunday kirgizib qo'yaversin so'ramasin shundan kasal bo'lib kelmayapti agar o'qituvchi o'zi borolmasa hech bo'lmasa ikkita o'rtog'ini darsdan keyin borib havolab qo'yiladi nima bo'ldi ekan deb qo'ysin bilasizku og'rib bemor bo'lib turgan paytingizda kelgan odam boshqacha qadrli bo'ladi faraz qiling endi shu o'qituvchi bo'lsa kelgan odam payg'ambarimiz aytadilar rahmdil kishilarga rahmon rahm qiladi yerdagilarga rahm qilinglar osmondagi zot sizlarga rahm qiladi demak muallim o'zini o'quvchilarga nisbatan rahmdil bo'lishligi kerak ularning holidan xabardor bo'lishligi kerak halil ibn ahmad rahmatulloh alayh ta'lim borasida odamlarni to'rga bo'lar ekan bir kishi bor u biladi ko'p narsani va bilishligini ham biladi bu odam olim undan so'rab o'rganinglar bir odam bor ikkinchi odam bu biladi ammo bilishini bilmaydi bu ko'pchiligimiz shunaqamiz bilamiz bilishimizni bilmaymiz bas ularga bilganlarini eslatib qo'yinglar yana bir kishi bor u bilmaydi hech narsani bilmasligini biladi bu kishiga yo'l ko'rsatinglar to'rtinchi odam bir kishi bor u hech narsani bilmaydi bilmasligini ham bilmaydi bu odam johil bundan yuz o'giradi Odamlar ko'proq ikkinchi qism ikkinchi qism odamlar bilishadi esdan chiqarib qo'yish ha mana qayda deb qo'yadi endi odamlarni yomoni kim Odamlar yomoni bilmaydi o'zi hech narsani bilmasligini ham bilmaydi va bilishni ham xohlamaydi bunday odamdan uzoq bo'linglar deydi xususiy dars berish agar bir o'qituvchi o'quvchilar umumiy darsdan alohida yana xususiy ham dars olishligi uchun umumiy darsni eplab chala cho'lpa o'tkazib qo'yib xususiy dars olayotganlarga komil dars berayotgan bo'lsa bu odam harom amal qilyapti qaytarib aytaman umumiy darsda chola dars o'tadi bolalar alohida kelib xususiy dars o'qishligi uchun va alohida kelib pul to'lashganidan keyin to'liq dars o'tadi bu odam harom ish qilyapti Nima qilish kerak bu odam? Bu odam umumiy darsda komil qilib o'tib turib, alohida dars o'ting deb kelgan odamga aytish kerakki, men sinfda qaysi darsda o'tgan bo'lsam, shu darsni sizlarga ham aytaman. Alohida ilm bermayman. Faqat takrorlab berganim uchun, sizlarga vaqtimni sarf qilganim uchun menga to'laysizlar. Shunda halol bo'ladi. Tushunarlimi? Chunki chola ta'lim berishlik haromidida. endi chola ta'limni berib turib alohida kelib o'qishlikka majbur qilyapsizmi demak siz harom yeyapsiz payg'ambarimiz aytadilar kullu lahmin nabata min haromin harom bilan ungan har bir go'sht jahannamda kuyishlikka loyiq tushunarli bo'ldi umumiy darsni zo'r o'tsin undan tashqari alohida o'qiyman desa shu dars beriladi takrorlab bergani uchun xizmat haqqi qoling vaqtingizni sarf qilganingiz uchun alohida ilm uchun emas xususiy dars berayotgan muallim xilvatda qolmasligi kerak ayrim kishilar o'zini farzandlarini uyiga kelib muallim ta'lim berib ketishini xohlaydi endi agar shu farzandi qiz bo'ladigan bo'lsa bu muallim shu xonadonda erkak kishi bo'lmasa bu o'quvchi qizni yonida biror bir mahram bo'lgan erkagi bo'lmasa kirishligi mumkin emas agar bu muallim erkak qur'ondan dars berayotgan bo'lsa payg'ambarimiz aytadilar la yahluvanna rajulun bi imrotin illa ma'zi mahram bir erkak yonida mahrami bo'lmagan bir begona ayol bilan bir joyda xilvatda qolmasin bir erkak yonida mahrami bo'lmagan bir begona ayol bilan bir joyda xilvatda qolmasin endi muallim bo'yiga yetib qolgan boyagi qiz bilan bitta xonada alohida qolishligi bu shariat man qilgan ishlardan. Agar Qur'ondan dars berayotgan bo'lsa ham. Boshqa hadisda payg'ambarimiz aytadilar: rajulun illa kana ash Agar bir erkak va bir nomahram ayol bir joyda xilvatda yolg'iz qolar ekan, shayton ularning uchinchisi bo'ladi. muallim birodarlar mana shu narsaga e'tibor qaratishlik kerak bo'ladi biz endi albatta u o'qituvchi haqida yomon gumonda emasmiz biz faqat shariatda dinni ollohni hukmini yetkazib qo'yapmiz xolos bularni barchasi biz musulmon o'qituvchining ilmi nafsi va talabalari bilan bo'ladigan muomalasi haqida musulmon o'qituvchining axloqi haqida aytmoqchi bo'lganlarimiz ummatni ertangi kuni mana shu muallim o'qituvchilarni qo'lida Bu muallimlar ertaga Alloh taoloning huzurida turadi. Har bitta aytgan so'ziga, har bitta bosgan qadamiga javob beradi. Alloh subhanahu va taolo barcha musulmon o'qituvchi, muallim, mudarris, aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni qilayotgan ishini ibodat bo'lishiga o'zini tavfiq bersin. O'zidan qo'rqib ishlaydigan bandalardan qilsin. Va siz bilan bizning farzandlarimiz ana shularning qo'lida to'g'ri tarbiya olishlikka Alloh taolo tavfiq bergan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته